Jy met jou mandolinkie Ek met my bandolinkie Sing ons die ou kraliekie saam Sing ons van waterstrome Sange en olienakbome En een ribbel waar haar teen die rankie staan Ons sing eh, Ons speel Van die ou kral wat ons nooit nie sal verveel Jy met jou mandolinkie Ek met ou kraliekie saak Suikerbos, ek wil jou hee Suikerbos, ek wil jou hee Suikerbos, ek wil jou hee Wat sal jou mama daarvan sê in die wereld kietiek, kietiek, kietiek Ver in die wereld kietiek, die oor die zee Sy laat haar draai, sy laat haar zwaai, sy laat haar nie verraai Sy laat haar draai, sy laat haar zwaai, sy laat haar nie verraai So rui die trein, so rui die trein, die kieperliese trein So rui die trein, so rui die trein, die kieperliese trein Oor daar, stoom my, stoom my, stoom my Opdrand en afdrand se trein Die open bers in my matras en daar leer die ding Daar leer die ding Daar leer die ding Die open bers in my matras en daar leer die ding Daar leer die ding Daar leer die ding We are marching to Pretoria Pretoria Pretoria We are marching to Pretoria Patrick, goeiemorgen, allemaal wat ingeskakel is, dit is ek, Ludwig Venter, ek staan in vir Timothy, hy was gister by die tandarts en die uh, tandarts is dit om so bykie gemutel uit, dat hy nie lekker kan praat met die seer mond van hom vanochtend nie, um, so ek het, uh, ek staan nou in vir hom, en uh, ja, is min of meer die trant van die program vandag, wat jylle daar gehoor het met die inleidingslikies, ek weet nie hoeveel van julle eh, nog julle volkspele moves kan onthou nie. Wat, wanneer uh, draai jy tikkie, wanneer stap jy maar net saam met die niggie, die neefies en die niggies, uh, stap hulle saam, reg in die ronde, handjies vastgou, en uh, ja, och, dit was wonderlijke daan, he, die lekker volkspele, elke vrijdag aand in die schoolsaal, um, mm, mm, ehm, en eh, uh, Ja, wel, wel, omdat ek een koshuis brak was, was ons basis amper verplig om te gaan, maar uh, het dit verskrikkelijk geniet. Uh, kom ons luister na die rest van daar die plaat, uh, voor ons dan aangaan met ander dinge. Hier is, uh, dit is een roe de tooi in elk geval, wat hier die FHK keerspel vir ons doen. Lekker luister hier, kom heen. Hoe ek het Die blink vol spert, die splinte nieuwe saal En ek klim op my perd, hy blink vol spert En ek kom om jou te haal Want jy het gesê, as ek jou wil he, dan moet ek jou kom haal Op een mooi rij perd, my blink vol spert Met die splinte nieuwe saal Op een mooi rij perd, my blink vol spert Met die splinte nieuwe saal Dis jylle waar die wind, dis jylle waar die wind Dis jylle waar die wind laat waai Dis jylle waar die wind, dis jylle waar die wind Dis jylle waar die wind laat waai wonderbaakie, is a boorbaakie, is a onnuste boorbaakie. Is a wonderbaakie, is a boorbaakie, is a onnuste boorbaakie. Daar, om die Alibaba, die Alibaba, die kom oor die hoop om haar weer te sien Sy het in die wijk van die mooie rivier gewoon Nog voor die oorlog het begin het gaan water al daaronder by die dam Ja, ja oompie ja, morgen gaan ons trouw Ja, oompie ja, morgen gaan ons trouw Morgen oompie, morgen dan nie, waar is dan nie dan Sani het gaan water al daaronder by die dam Olie ons gaan perl toe, olie ons gaan perl toe Olie ons gaan perl toe, ek jy alleen Wat gaan zulle in die perl maak? Wat gaan julle in die perl maak? Wat gaan julle in die perl maak? Jy en Polly alleen Vat jou goed en trek, vrera, vat jou goed en trek Achter die bos is een klomp in perre, vat jou goed en trek Zwaar dra, alle nie en kan zwaar dra Alle nie en kan zwaar dra Alle nie en kan vat jou goed en trek Wat maak om Kali daar? some buff, but Cool, en dit is Roan de Tooi gewees met die FHK keerspel. Nou ja, uh, dit klink vir my hierdie Suid-Afrikaners is een ge, ge, uh, wat uh, um, wat noem is dit is hier baie geweld gebruik. <laughs> geweldige groep mense uh, wat maak om Kalida, hy vat het dop en hy slaan sy vrou met die sambok of so iets en dan weer hier, al slaan jou ma my drie maal op my kop, oei daar is soveel bekleierheid in een liekie. Ok, dit was um, lekker die, uh, die atmosfeer van vandag se program. Um, volgende uh, dame, sy was een uh, uh, soprane in Zuid-Afrika en uh, dit is natuurlijk Doris Bresch wat ek van praat en hier is een van my groot gunsteling liekies wat sy vir ons gebring het. MUZIEK Brash, kom ons gaan blomme plik, is natuurlijk een van die lente liekies wat ons baie in die lente gehoor het daar die ene. Um, ja, ek het gesê, ek gaan so tussendeel, gaan ons voor uh, eh, so paar feite uit my uh, uh, trivia dagboek gele, uh, lees. Uh, die eerste ene wat ons hierby kom, dit is een vir 15de januari, in die oorlogsmuseum in Johannesburg. Ek weet nie hoeveel van julle was al by die oorlogsmuseum. Ek, ek persoonlijk kan nie dink uh, dat uh, waar hy is in Johannesburg nie, maar ja, <clears throat> hulle sê daar is een opgestopte springbokkie wat met volle militaire eerbewijs van afscheid geneem is tydens die Eerste Wereldoorlog. So die bokkie wat daar staan is al baie jare oud, <clears throat> die Eerste Wereldoorlog. Nancy is die bokkie naam. Hy was eh, die mascot van die vierde SA Infantry Regiment, wat uh, eh, verskye plekke wereldwijd haar plek volgestaan het op die paradegrond, saam met haar eenheid. Nou, uh, sy het uiteindelijk ontkom op 26 november 1918 na longontsteking van een uh, besonder kouwe Belgische winter. Ja, sy, sy, so een windskeef hoering ook, uh, as ek op die prentje kyk daar so. Dit is die story van Nancy die Springbokkie. Ok, ons het vir, dit is ons een nieuwe jaar, is dit nie? Nou ja, kom ons vier om. Hier is Chris Blugnout en die liedjie se naam is Nuwe Jaar. Kom me dans nou saam op die nuwe jaar. Konsertina en die ou diddle diddle diddle diddle diddle diddle Die kwaai oud tanny moet die een voortand Sy hou haar leid soos sy oofe sand Bo bo bo bo wat hier jy ramkat Hoor een lekker speel die kerel op die eenhoed van die concertinas Waai die bene laat die mode spat Ver in die veld in die hartjes huis Die beentie baai en die hoenders kraai Hou nie bejaardig voel so thuis Hier by my sanny en die hartjes kraai Die ou jaar is nou amper uit Kree ek op die koffie en een stuk beskeid As kies in vat en soen jou skat Hoor een lekker speel die kerel op die inhoed van die concertine Zwaai die binnen laat die monde spat Ver in die veld in die hart bees heis die wenkie is kraai Hou nieuwe jaar, ek voel so thuis Hier by my Sammy in die hart wees huis As hy, Charles Jacobi, wacht nie, wow, sorry, Charles Jacobi, kom nog. Hierdie was Chris Blugnout gewees en in typische Suid-Afrikaanse traditie het hy daar oor die nieuwe jaar gesing. En uh, ja, hy uh, kom ook net nou, wat kom ons maak het sommer nou, uh, is sy volgende ene. Kom ons lees net eers gauw gauw nog een feit. <clears throat> Hierso in 1501 het die Portugese seeman Pedro de Ateid een boodskap geloos binnen een skoen aan een melkoudboom in Moselbaai, wat geadresseer was aan Joa de Nova en verslag gelever het oor hoe een storm sy hele vloot uitgewis het. Een jaar later is die boodskap dier de Nova daar gekryd. Eh, hierdie boom was vir dekades daarna een postkantoorboom genoem en uh, om boodskappen te loos en is vandag nog een groot toeriste attractie in Mosselbaai. Ek, uh, hy is nou nie so hoog nie, maar hy is weid voorsprei, ek weet ek was al daar gewees. Hy is baie weid gewees. Ek wil nog een dag gaan kyk daar onderom, uh, hierdie uh, melkbosbome, hulle gooi mos uh, sade af dan uh, wil ek vir my een saaikie gaan haal en hier by my huis kom plant en kyk of hy wil groei. Dan kan ek ook sê ek het een geskietkundige boom in my tuin. Ok, kom ons luister dan nou na die ander een van Chris Blugnout en wat anders gaan het wees? O, Rijpaard! MUZIEK dit is een wat uh, eh, Dozie natuurlijk weer herlaat, herleef het en die herleving kon ek nie gloe dat uit vannig aanklank gevind by die jongklomp ek kon het hou, ek het die tijd het ek so uh, restaurant kroegie gehad daar in uh, dorpie Danielskeil en eh, die jong klomp wat altyd daar, jessie, is hulle inloop, oom Ludwig, gooi vir ons rijpaard, gooi vir ons rijpaard, en <laughs> dat, uh, ja, Dousie het eh, het omblad herleef. <clears throat> Kies toch, die feit, uh, ok, dit gaan oor um, ehm, wetgeving en sovoorts. Nou, in 1929 het die Hoorhof in Carolina Kar een motie deurgevoer met acht stemme teen 1 dat geforceerde sterilisatie moet plaasvind van persoene wat nie bevoeg geacht word om kinders groot te maak nie. Dan nou wonder ek hoe besluit hulle, die ouds nie bevoeg, ek weet nie. Maar ok, en dan die ander ene, die Chico Dorpsraad in California het wet laat promulgeer dat enigeen wat skuldig is daaraan, dat hy of sy enige atomiese <laughs> wapens binnen die dorpgebied detoneer met 500 eh, dollar beboet sal word. <laughs> Ek so sê, as hulle hom weer vind, nadat hy so bond, eh, bom afgesit het, uh, uh, die, die atomiese bomme is nie bekend daarvoor dat hulle uh, weet, uh, grasperk opblaas of iets nie. Hulle blaas die hele dorp op. Ok, uh, in Frankrijk volgens wet mag een bakkerij omself nie een bakkerij noem as hy nie brood van die koringstadium afmaak nie. Met ander woorde, hulle moet self die meel maak en al die bestandhede en volgens wet in Zuid-Afrika moet elke rol toiletpapier een minimum van 500 blokkies of die equivalent daarvan hee. Nou ja, daar het julle dit. Ons luister na tweaks ook van die jare uh, Virginia sy was die jager Virginia Lee, sy was uh, Virginia die jager gewees daan Port Elizabeth het sy by een van die be baie bekende meisies skole daar school gegaan um, en sy is in uh, eh, 1989 er uh, gediagnoseer met uh, kanker en uh, is toe in 1990. Iets van haar, wat nie veel mense weet nie, is dat die uh, uh, country sanger uh, Bruce, uh, Clive Bruce, is haar eindelijk haar stiefsteen. Nou ja, Virginia Lee, lente in Switserland. Let it rain, let it rain, let it rain. die en die bomen. Luister naar die lied van waterstromen. En die zon nog droom ons liefdesdromen. Langs die pijkie stap ons hand aan hand. Want het in Zwitserland. immers lokio en we zingen mensen is zo vriendelijk en omring jou, hoe besef je elke oomlijk breng jou, al die liefde wat jou te leven Afgezonder van die drang en streven Ons voel opgewonden en verheven Kom ons gee ons leven aan mekaar Want is lente in Zwitserland hier daar. Jodeli, jodeli, jodeli, jodeli, jodeli, Dit is hoe genoot vol hier te leven. Afgezonderd van die drang en streven. Ons gewonden en verheven. Kom ons gee ons liefde aan elkaar. Let it as hy, dit was Virginia Lee en ek weet nie of het sy is wat daar probeer, of wat, wat daar eh, joudel nie, maar uh, dit is nie in haar aard nie, ek kan nie dink aan enige liekie wat sy eindelijk joudel nie, maar ja, net so die story van joudel, um, ehm, jy weet, uh, <laughs> dit uh, het ontstaan sê hulle, hier in die Alpe, waar <laughs> die uh, ou, dis moes die berge op en berge af en, en die een ou, hy staan op die een punt van een berg hier en hy skree, dat hy soms so echo daar in die, in die eh, klove, uh, eh, sê, Jose, I believe you visit my daughter. En toe skree Jose terug van die ander kant af, hy sê, you're a lady too nou ja, <laughs> dit is maar nou net Tommeniekies daar, um, ehm, waar Jodel vandaan kom, your lady toe. Um, ons gaan aan, kom ons kyk, ja, ok, uh, eh, oh, nee, nie daar ene nie, ons vat hier ene, Charlie Chaplin, die bekende zwart en wit rolprint komediant, hy het eenmaal ingeskryf vir Charlie uh, Chaplin, lookalike <laughs> competitie en hy derde plek gekry. <laughs> Na sy dood op kersdag 1988 het Van Dale sy graf opgegrou en sy lyk vir een losprys van 600.000 dollar uh, eh, gevangen uh, eh, of uh, eh, geiselaar gehou, wat noem mens het? Hy is gevangen en 8 jaar tronkstraf gekry vir grafskending. Ons is luister nou, kyk Virginia Lee daar so, die jodel daar het my laat dink, kom ons luister na een rechte jodeler, en dit is natuurlijk Santa Foster, as die lente weer kom, as hy, <clears throat> Santa Foster, hy weet sy, toe sy destijds, saam met, uh, was Charles Jacoby, gesing het, was sy slechts maar 11 jaar oud, of 10 jaar, 11 jaar oud, en, uh, was daar nie keer nie, sy het hordes, hordes, uh, plate gemaakt daarna. Um, ja, oké, okay, die volgende feit hierso, sê dit, die top 10 hondspecies wat verantwoordelik is vir die meest griesame aanvalle tegen mense is, in volgorde. Uh, eerste, eh, heel boe aan die lys, natuurlijk pitbull. Die pitbull, dan kom rottweilers, uh, Duitse herdershonde is derde, vierde is die boksers, bokserhonde. Vijf, huskies. Ja, husky lyk vir my so vredeliewend, kan nie geloo dat hy so agressieve hond is nie. Uh, alhoewel, hierdie is nie in agressiviteit nie, hierdie is vir uh, brutality, sal ek sê. Uh, dit is uh, die skade wat hy aanrig. So ja, miskien is hy uh, buit baie erger as hy blaf. Uh, dan na die huskies op die zesde posiesie is die Alaska Malamutes. Hy uh, is omtrent die uh, selfde as die huskies. Uh, Eh, Sewe is Doberman Pinscher, ach moeder. Uh, ja, hy kan seker nie te veel seer maak nie. Dan acht is die Chow Chow. Ja, hulle lyk vir my altyd nors. Uh, hierdie ene, hy lyk vir my baie gevaarlik. Ek, en dit is die Presa Canario, nummer 9. En op nummer 10 het hulle die Dalmatian vir uh, honde wat die meeste skade aandrift wanneer hulle een mens byt. Ok, um, ek wonder julle, hoeveel Springbok Radio luisteraars uh, luister vandag hier so in? Um, onthou julle vir Pip Friedman? Jep, hier so syng hy uh, Likie, The Ballad of a Traffic Cop. Luister na die woorde. <laughs> so waar. Thank you. Oh, my uniform is so neat as I walk along the street, dressed so nicely from my bottom to the top. All the motorists in sight are incredibly polite, cause they know that I'm a big deal traffic cop. my buttons as nicely shined, huh? and what have we here? Oh, parked in a loading zone. When a motor car I finds in a set of yellow lines, I just purses up my lips all thin and tight. First I scribbles out a ticket, tears it quickly out and lick it. Then I plucks it on the car with all my might. <laughs> Bad luck, eh? Move your car, meneer, jy moet nie park in here. If you argue, then you're running quite a risk. Your exhaust has just backfired and your meter has expired. Yeah, and where the heck's your new third party disc? I uh, just take your number. No. How does you spell CY? How I love to see the piles of the cars for miles and miles as they wait for me to send them on their way. If a fellow in the line tries to flash at me a sign, I just smiles and keeps him waiting there all day. But the best thing that I like is to sit upon my bike Waiting carefully behind the nearest tree When a car comes shooting past, I just gives my horn a blast When I chase her, oh, there's just no stopping me Move your car, man, yeah, you moet nie park in here If you argue, then you're running quite a risk Your exhaust is just backfired and your meter has expired, yeah. And where the heck's your new third party disc? If you dares to disagree or to altercate with me, then I'll do my very best to understand. I'll remove my ballpoint pen, take the ticket back again, cross it out and add another 20 rand. Every evening after scopes, you should notice how I coax, making difficult decisions in a flash. Music I direct cars down a alley like the Monte Carlo rally. Then I shut my eyes and listen for the crash. Move your car, man, yeah, you moon park in here. If you argue, then you're running quite a risk. Your exhaust has just backfired and your meter has expired. Yeah, and where the heck's your new third-party disc? Okay, madam, just pull over by the side. 110 in a built-up area is a serious crime, particularly on a bicycle. And where do you think you're going, sir? Traveling in two directions, one, sir, down a one-way street. Ja, daar sê, traveling in two directions in a one-way street. Pip Friedman, joh, hy was daar maar een legende in die dag gewees met sy elke saterdagse Pip Friedman show. Um, ehm, ok, ons het nou net na die 10 gevaarlikste honde uh, rasse geluister. Uh, hierso, nou uh, kom ons by die beroepe, in volgorde van die aantal noodlottige ongelukke per aantal werkers is die gevaarlikste beroepe as volg. Heel boe aan die lys is vissermanne. My wereld, my sal nie dink is so gevaarlike sport nie, ek het het so geniet. Uh, dan kom militaire en politiepersoneel. Uh, eh, nummer drie is boomslopers in die dennewoude. Eh, Vier is vliegpersoneel. Vijf vullisverweideraars. Nee, wereld. Uh, is er die mense in hulle, in hulle vullis sakke wat hier die mense so in gevaar stel. Uh, Uh, nummer 6, stalwerke constructiewerkers, dit kan mens insien, ja. En nummer 7, ek seker, hy moet nou al baie meer opgeskyf het. Hulle sê, nummer 7 is plaaswerkers. Uh, ek, ok, dit seker maar plaas eienaars, wat vir my een verskrikkelijke hoë cijfer uh, dink ek, moet gee, maar hier is plaaswerkers op nummer 7, Uh, nummer 8 is elektrische kabel installeerders. 9, standmen in rolprente. En dan nummer 10 is taxidrivers. So hierdie taxis in Zuid-Afrika rui. Is ek verbaas, hulle is op nummer 10. Net op nummer 10. Ok, ons stap aan met die program. En ja, ons praat so baie, Charles Jacoby, Charles Jacoby. Kom ons luister as hy sê, sagies, klink so a melody Charles Jacoby Charles Jacoby harmonies klink die toon van liefde. Sagies klink so meer te win Almaas om geluk te vind Net verliefdes kan dit verstaan Sagies klink die toon van liefde Charles Jacobi, sagies klink so 'n eh, wat sê hy, hy sê nie melody nie, hy sê melody, melody. Ja, dit was, uh, uh, ek onthou hom nog van die jare. Um, die volgende, eh, aangezien ons nou bezig is met nummer 1 tot 10, kom ons kyk die top 10 skete waarvoor mense by dokters mee gediagnoseer word in volgorde van prioriteit as volg. Eerste ene is meestal gewone verkouwe, dan keelseer, maagkrampe, tandpijn is nummer 4, uh, uh, en ek, uh, Timothy kan daarmee vereenselvig, uh, eh, nummer 4 is tandpijn, 5 skilvers, 6 uh, eh, ekseem van die vel, 7 is depressie, uh, ek dink deesdaas daar jyne ook meer, nummer 8 is asma, 9 hoë bloeddruk en 10 diabetes. Dit is die 10 skete waarvoor mense meester by dokters gediagnoseer word mee. Ok, ons stap aan en wat gaan ons luister? Ja, kom ons, ja, hier so so net, uh, ek weet nie, ek het net gevra hoeveel Springbok radio luisteraars is hier so. Nou hier so paar extracts van programme van daar die tyd toe hy nog bestaan, de, de, hierdie is een uh, eh, uitsending wat op die heel laaste uh, toe uh, uitsending van Springbok Radio uh, geëer is en kom ons hoor, uh, kyk hoeveel van hulle onthou jy. Ek onthou allemaal, ons was uh, avid uh, Springbok Radio luisteraars gewees daar in ons huis, hier kom. Ja. Luister. Good morning, everybody. The time is a quarter to seven, and this is Springbok Radio, the commercial service of the SABC, calling from Johannesburg on your wavelengths of brighter broadcasting from now until 11 o'clock tonight. May we wish you all a day of pleasant and entertaining programs from Springbok Radio. I was the uh, first voice on Springbok Radio when it started. Come on, get up. The birds are singing a song. Come on, get up. The time is rolling along. Come on, get up. It's such a beautiful day. You'll never be wealthy, not even be healthy unless you get out of the hay. General Assistance Department, number one speaking. Hello, this is number two. Pick it out. Excuse me. <laughs> you held your breath, Reverend. Greenbuck Radio invites you to lean back, put your feet up, and spend the next half hour with the Brolly, Briefcase and Boulder Brigade. The beds of the ministry. Mark Mace. the empty streets at night, waiting, in fast cars, on foot, living with crime and violence. These men are on duty 24 hours out of every 24. They face dangers at every turn, expecting nothing less. They protect the people of South Africa. These are the men of squad cars. Taxi! Taxi! Taxi! time, right now. The characters, you name them, we got them. The scene, New York City. We present Taxi, a week-by-week account of the trials and tribulations of a New York taxi driver. Dr. D is an is nou precies 2 minuten oor 5 op Springbok Radio. No place to hide. Springbok Radio invites you to relax and enjoy the Pip Friedman Show. Springbok Radio closing down dog like I'm very sad. It's a very sad business. It reminds me of my next door neighbor, you know, Obas Plychis, when he was on his deathbed and his wife was there. And the doctor was there and his wife was pleading with the doctor, save him, doctor, save him. The doctor says, it's not in my hands. And he feel his pulse and he say, no, he's not with us anymore, he's gone. And Obas Plychis opened one eye, say, I'm not gone, I'm still here. His wife tell him, yo, yo, Joe Beck, Jay, Dr. bitter as Jay. That's how it happened. Same. Anyhow, it's the same thing about Springbok Radio closing down, you know. And so, this is it. The last seconds of the station that was born 35 years ago, which began life as a revenue earner, quickly became a household friend, and maintained both those attributes from beginning to end. Dit was nie moontlik om binne 'n paar ure al die stemme en herinneringe van Springbok Radio vanaf 1950 tot 1985 in te pas nie. Dit is ook jammer dat so baie van die klanke van Springbok Radio vir altyd verlore is omdat uitsaaibande herbenut word. Maar ons hoop dat u uit die bande wat wel behoue gebly het en deur die stemme wat elk hulle verhaal vertel het, sommige aangename herinneringe van Springbok kon herleef. We've been overwhelmed by the emotions, expressions of warmth, friendship and companionship which have been expressed by both listeners and announcers during these last transmissions. We pray that our new successor stations build the same togetherness with their audiences that we've been grateful to have received. On behalf of the tremendous team who over the years have contributed to and made Springbok Radio, I say to you, wherever you may be listening, a most sincere thank you for your loyalty and your support. The station Daar is hy, en toe, maak hy toe. En dit was, uh, uh, ons, ek het rare geniet, Springbokker, ek, ek kan een paar nog noem, The Surf Show, Peekabox, en wat was hy nog? Uh, die Opstaan, Opstaan, wat ek net nou van uh, uh, Doris Bresch ook uh, gespeel het vir Amma. Hy was uh, vroeg vroeg in die ochende, daar was so baie, baie, baie uh, nostalgische memories, van die specifieke stasie uh, Bob wat was Bob so van? Uh, ek weet Pieter Loutus was uh, saam met hom gewees en Bob uh, daar het sy van my nou ontgaan, maar ja, dit was uh, era gewees, uh, wonderlijke era. Ok, kom ons stap aan met die program, hy staan nie stil nie, en hy hou ook nie op nie, kom ons luister vir volgens uh, Leonore Venemans, liefste Madeleine. gesang, Leonor Venemans en met liefste Marlein, ook een van ons uh, baie talentvolle uh, opera sangeresse. Nou, ok, wat so feit het ons nou, kom ons kyk wat is hier so. Ah, ok, kom ons gaan na hierheen. Rugby, rugby het sy oorsprong in 1821 gehad, toe een leerling van die rugby hoerskool, dis nou in Engeland, tydens een sokkerwedstrijd, skielikie, die bal opgeraak het en begin hardloop het met die bal. Uh, sokker wat toe al 200 jaar gespeel was, het toe nog nie een reel daan gehad dat eh, een uh, bal mag nie gehanteer word nie. Dit het soveel pret tot gevolg gehad dat uh, die nieuwe spel toe sy oorsprong gekry het en soos ons om, wel, beslis nie soos ons om ken vandag nie, maar uh, dit is die begin van rugby gewees. Ons luister na Doris Bresch, weer eens, en die liekie is, oh, ons allemaal het om saam gesing en ons allemaal het om geken, die lapop. Lekker luister, die kom my. Iemand het een lapop op een ashoop weggegooi. Sy was gedaan en stukkend me praat en die verwelkom haar. Maar o, oh, ellende, toe sy kyk, wanted groot en so wat sê moet klei. Hulle sê dis die mooiste as op die die ene dag gewees van Doris Bresch in die jare toe ons nog jong was. Um, ek het, excuse <clears throat> toch, ek eh, neem aan met die, wat nog op die speelhuis oor is en wat die tyd wat oor is, gaan ons so bykie oor die tyd gaan vandag, maar daar is geen program na my nie, so ons kan maar. Uh, die volgende feit is, Adolf Hitler. Nou, alhoewel hy nooit geleer bestuur het nie, jesse, so'n dictator wat nie kan bestuur nie, ne, het hy in 1930s opdracht gegee aan Ferdinand Porsche uh, om een motor te bou wat ten minste vier persoene kan vervoer, ten minste 100 km een uur kan rij en minder as 71 liter, o nee, sorry, ek sê uh, eh, 7 liter en minder as 7 liter petrol per 100 kilometer gebruik en bekostigbaar sal wees vir die meeste mense. Nie een van die motorvervaardigers wou die project aanvat nie. Selfs uh, Henry Ford, hy was ook genader en uh, eh, toestig Hitler sommer self een gouverneers uh, eh, of een overmens uh, fabriek om die kaart te vervaardig. Dit was die begin van die Volkswagen Beetle en van daar af weet ons wat gebeur het, is dit totale ander story gewees. Right, die Breels, wat sal nou so ou program wees, sonder om hulle ook in te sluit, en wat een ander lied kan mens vir hulle gee, as die trein na Pretoria, arme meisiekie, mens krijg, jy weet, eindelijke traan in die oog, vir hierdie dochterkie, kom ons luister na uh, die Breels, trein na Pretoria. MUZIEK Dit het gebeur op die trein na Pretoria Die weer was bitterlik koud En een hoekie sit in my sien Maar ik moet gaan naar Pretoria, al moet ik ook daarin doen Mijn moeder leed daar op sterven en ik is haar enigste zijn groeten blauwe. Jij kan rijden. sien hoe die kleine meisie leid Ek het nie een, nie een sekundie En nou kan jy maar by my Die Breels, eh, trein na Pretoria Ek het, uh, wel nie, onlangs nie, die hele rikkie terug het ek moet die seen uh, uh, wel, uh, kom ons noem hom uh, Frans Briel, um, hy is nie eindelijk meer een sien nie, nee. hy is ook al een ou man, um, het ek met hom gesels in onderhoud, en uh, ons het lekker gesels, en uh, die uh, story is dat die Briels wat hy sing, het geweet wat er inpak, hulle tragische muziek, al hulle plate, is in die tragische lijn. Uh, hulle het geweet wat die uh, eh, inpak hulle tragische um, ehm, liedere in die gemeenskap het en het eindelijk half en half spottend na uh, die, die, die soort liedjes uh, opge, uh, opgeneem en uh, ja, dit is uh, as pris gedoen, sal een mens nou sê. Ok, nou tweede laaste feit voor ons dan moet afsluit. Uh, die term, die Engelse term, by rule of thumb, wat verwijs na iets so naast en by geskat, uh, <clears throat> tot in proportie met iets anders. Sy oorsprong is van die ou Engelse wet, wat gespecificeer het, jy mag nie jou vrou slaan, met enige iets dikker as jou duim nie. So as jy een stokkie kry en jy wil haar pak slaag gee, dan kyk jy na jou duim en jy kyk na die stokkie in jou hand en uh, as dit, uh, as hy stokkie dinner is as jou duim, dan mag jy haar maar uh, so rapsie gee.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 Ons gaan afsluit, ok, kom ons speel ees gauw hier, vir julle funny. Uh, ek het uh, een funny hier so, uh, my oor was groter as my maag gewees, toe ek hierdie program opgestel het, ek het rare gedinke gaan alles kan inpak, hier is nog hopeloos te veel, om alles te probeer, en ek het hierdie ene speel, hierdie um, van die uh, skets, wat uh, eh, eh, opgevoer eh, uh, word, dier Joe Barber en Boeta Gamat, en uh, dit, dit, dit word genoem weetie watie, en dan gaan ek uitspeel sommer met Charles Jacoby, maar kom ons luister eers gauw na uh, weet jy wat die hier kom hy this one will grab your attention just worry this one will grab this one as wat die getrouwde man, man. wat met die jong meisie gejolat en as die sê het die jong meisie nou uh, swanger geraakt spreek net, spreek net ja, kwartie, kwartie, kwartie. Ja, ja. maar nou staat het hier die story geskryf die bijna die skuilname nou sê het hier wie is die man ek weet die as die girlfriend en wat as die vrou se naam. Ja, ah. Wag, het jy die ding gelees? Ek het die ding gelees. Ou, ja. jy ken die name. Ek ken hulle name ja. Wie is die man? Ek weet jy is die girlfriend en wat is die vrou se naam? Ja, ja, nee, ek wil die name ken. Ja, kom nou nog eens. Wie is die man? Ja. Ek meen die man se naam. As wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Hoe kom vra jy my? Ek sê, wie is die man? Ek het eers gevra. Dis die man se naam. als uitwisselen. Ja. Ah, moet ik wel op zo'n manier doen. Kom, kom, zeep voor mij. Wie moet dat gaan wat? Wie? Die man, die man. Ja, man, ja. Het is wat die snaaks, joh. Moet dat gaan wat? Ik draai niet om snaaks, dat is hier rechtdag hier geschreven. Kom, read it for yourself. I, I don't read, I just explain it properly, man. Oké, alright, oké, oké, oké. Oké, ik zal het bij NOEC, ik zal het bij NOEC. Oké, die kunt. is wie se kind? Ja, en wie moet nou maintenance gaan betaal? Wie? Ja, want dat was die girlfriend's responsibility ook. Ja. Ek meen maar, dat was two sides to a story. Ja, wie se girlfriend? Ja. Weet dat jou, wat is die man se naam? Nee, moet dat gemat, sy krijg het nou achterste voor. Wat is die vrou se naam? Nee, nee, nee, ek vraag nie wie is die vrou nie, nee. Wie is die man? Ja, hoe moet ek weet, hoe moet ek weet? Ek sê, nou! Hoe kan ek vraag? Bate! Efrani! Bate! Ekse! Bat! Desifrou! Wie? Nie wie nie wat man! Bate! Bate! Bate! Bate! Bate! Jette te! Soe blij die klein dingetje van my kotje is op die Just get a yes, packet of chips of something I like my house sugar levels and weet jy wat gaan staan nou. my ja. sugar levels, man. Yeah, just stay calm. Stay calm. I am calm. What the hell, Is not their real names what they putting in your house net? Bynaam ja. yeah. wat hulle hier aan Holy moly, roly poly. Ja, ja, ja. Jy verstaan, net wat ek wil die story verstaan. So, wat is hulle byname? Ok, moet ek wat? Ek gaat nou starig explain. But you, please just stay calm. I am calm. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. <clears throat> ok. Uh, nou, wie is die getrouwde man? Ek weet nie. Nee, man. Nee, man. Nee, man. Daar is die girlfriend, ons praat hier nou wel aan nie. Ek het nie van haar gepraat. Nou het jy haar naam gesê. Ek het nie haar naam gesê, die weet ek gesê is die girlfriend. Dis wat hy verkeerd krijg. Wie is die man? Ja, wat is die man sy nee, naam? Nee, wat is die vrou sy naam? Ek weet nie. Nou, dis die girlfriend. Praat jy weer van die girlfriend? Van die girlfriend? Ek is nog eerst klaar met die man nie. Wel, ek ook nie. Man, hy is die blerige mos wat alles so opgeneer. Jezus, oh. Die blerige mos wat hy is. Wie? Ja! sien daar het jy dit nou uh, eh, ek weet eers waarvan ek praat jy but you got it Mutahamad you got it you got it you got it kijk wie het een baby met ek weet jy nou wat terug met wie ja so wat dacht jy met hom nee. ek weet jy nee, man hy was maar aber die baby net so gelos die bloody sarah oh die bloody rat ja yeah. Ja. sien daar het jy dit nou ja yeah. yeah. let's just leave yeah, it at okay, that. Okay. Okay. Okay. Okay. okay. Oh, yeah. Yeah, fine. Yeah, all right, all right. We nou sê ek sê of ek 'n pop of swai maar dit hier. Nee, nee. Ek sê jy moet hom my ore dan kom goed as maat jou ore uit wat jy daar wou hê maar dit sê hy. Hulle pyn in jou been maar sy net dit hoor. Okay, okay. Nee, dit is nee. Yes, dit is. Yes. Ehm. So wie het die baby met wie? Sê hulle vir my, sê hy, sê hulle vir my. Man, botta, hama. Nee, nee. Dit is impossible. Nee, hoe kos kreeg jy, man? Ek sê, man, ek weet wat wie pret net gemaakt. Dit is disgusting, botta, hama, man. Nee. Don't you tell me you don't know how they make babies? No, what's that got to do with the price from eggs? The birds. The birds. The birds and the bees. We're talking about the birds and I the bees. I know from the birds and the bees. I've got a man nee. en een vrouw. Wat? Het is doef. Nee, het is doef. Doef, wie is die man? Wie is die man? Ik weet niet. Maar zij weet man. Ik weet niet. zij heeft het dan nou net gezegd? Ik weet niet wat. Die wat die? Ik weet niet. Weet je wat? Ik weet niet wat hij gaat, ik weet niet. jy nie weet wie het wat met wie gedoen nie, wie is wat en wat is wie? Jy sê, ek weet nie, ek weet ook nie. Al wat ek vir gebied het, is wie doen wat met wie, nie man, maar jy weet nie, jy wil nie weet nie, weet nie wat nie, wie nie, waar nie, rondom taal nie. Jy sê jy met die pokke ding gelees het, want jy kan nie eens lees nie, jy kan nie pokke lees nie. Ja nee, so ver het my aangaan, is dit een van die meer klassieke uh, sketse hierdie wat groot, groot verwarring kan veroorzaak as jy nie recht geluister het in die begin nie. Ja, en uh, ek uh, is nou nie heeltemaal seker of hulle stoute woordkie daar aan gegooi het hierna by die einde nie. Uh, uh, as dit so is, vraag maar verskoning en uh, ons sit die ouderdomsbeperking hierop. Dit is uh, 4 tot 22. Ok, ons gaan nou, kom ek gee julle nog een feit, voor ons dan gaan uitspeel met uh, Chris Blug nou, denk ek. Die Tokolos, julle allemaal het al gehoor van hom, hy is een bose, harige klein mannetjie, wat onzichtbaar raak dier water te drink. Hy is bekend daarvoor dat hy vrouwens verkracht en hy uh, kan ook sy slagoffers sy tone afkou dier die nacht uh, jy kan jouself teen om beskerm dier een baksteen onder elke poot van jou bed te sit, so dat hy nie kan bykom nie. Hy word soms ook ingespan om siektes te veroorzaak en kan selfs dodelike siektes bring oor sy teken slagoffers. Eh, ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het. Ek hoop julle die program geniet en julle moet een lekkere naweek verder hee. En uh, ja, Eh, doen wat julle geniet, en eh, geniet wat julle doen, ek sê bye for now, Charles Jacoby, hy sê vir ons, ruiter in die nacht, lekker naweek verder. O, ruiter, ho, wat, ruiter in die nacht, vader van die veld. Vree gaan jy voortgebreid dier son en wind en reen. Jy staan jou man, jy sonder danig aan geen een. Getrouw hou jy waar soos roks, staan jy sterk en trots. Waar jy rei vanaf, reed er in die nacht, is jy hastig nou, wachten nooit vir jou Jy kan nie versin Ritter in die nacht Syt jou hart bekoor Jy het jou hart verloor Een licht wat brand daar in haar venster lok jou Asse volk te bou Asse man en vrou